Leontes embantes tinēs eis skapos epleon genomenon de auton pelagion synebe keimona exaision genestai kai ten naun mikrou kataduesthai ton de pleonton heteros per irexamenos tuos patroius zeus e pekaleito metoimoges kai stenagmo caristeria apodosein e pangellomenos e an perisothosi pausa menu de tu heimonos kai palen kai nes galenes genomenes eis euogian trapentes hor junto te kai eschirton hate de ex apros doque tu kai sterros ho gubernetes huparchon ef pros autus al o filoi hutos hemas gegecena idei hos palin ean an tuchei che ho logos didaskei me sfodra tais eutuchiais e tes tuches to eu e non humanus